mugikurikira iminsi yose kuwa gatatu kuva isaha y'icumi n'iminota cumi n'itanu ndabaramukije bakunzi mwese muri komutega abiri radiyo isanganiro nongere ndabaye ikaze muri kino kiganiro tahura utahuza abandi ikiganiro kibayagira ibijyanye n'ibidukikije mukagikurikirana ku munsi nk'uyu nk'aya mango sangwa muri sanze radiyo isanganiro yaragendeye muri komine ntahangwa aho amashyirahamwe yiyungunganya agatora imyanda akayegeraniriza mu kibanza bageneye icyo gikorwa kiri muri karitsiye ya kinama iyo micafu begeranije niyo baheza bagahinguramwo amakara batekesha ibifungugwa aho umuntu yakwibaza ati mu gihe imicafu iba ivanze n'ibintu by'ubwoko bwose bigenda gute ngo bayihinguremo amakara bitwigisha iki mu ntango za kino kiganiro ubukenguza amashyirahamwe akora ibijyanye n'isuku muri komine ntahangwa ari nawe aserukira iyo komine mu bijyanye n'isuku aratubwira ibyo basanzwe bakoresha mu guhingura amakara ava mu myavu bimwe bita deshe solide mu gifaransa kimwe mu byatumye batangura ibyo bikorwa ni uko kenshi na kenshi basanga imyavu yandagaye ku mabarabara atandukanye ibyo nabyo bikaba biri mu bibangamiye ibidukikije zabimana baritaza hanata asigura ko iyo myavu yegeranywa iva mu makarita atandukanye muri komine ntahango gusa eh, mu bisanzwe ico ciyumviro twaraciyumviriye kubera yuko imyaka turiko turajamwo tura ni imyaka ikintu cyose usanga gifise agaciro uburya bucafu twegeranya kuri twebwe mujanye tubwita ubucafu dukunda kubwita ko ari bien economique ni ukuvuga ko eh, nabyo nabwo nyene hari ibintu byiza bushobora kuvamwo nk'akarorero turakoramwo amakara turakuramwo turashaka gukuramo umwavu wo gufumbira imirima ariko rero ajya n'amakara dukura mu bucafu tuba twegeranije bumwe bumwe buba buri muri bijya ayi hama tukaca tubwirwa ko tugakora ayo makara kugira ngo eh, dushobore guhuga icyo ruterereye eh, mu gihugu eh, icyo cyumviro mwacumbiriye mu ntumbero y'uko tubona ko iyarara ari ryinshi mu gisagara usanga mbere bamwe barita naho ritagenewe ni mu ntumbero yo gukingira ibidukikije yego cyane ni mu iyo ntumbero nyine twabyiyumviriye kuko urabona n'igisagara caramaze kwaga ke aho hambere hahise urabona ko twari dufise ibyo twita amanyabarega aho abantu bashobora guta umwavu ariko uwuyi henshi urabona ko hamaze kubakwa rero mu ntumbero yo gukingira ibidukikije eh, tujya kuyumvira yuko uyu mwavu nyine ushobora guhinduka ikindi kintu cyotuma eh, igisagara kiguma gisukuye atari ibintu by'imyavu usanga birunze ariho hose niyo mpamvu ni muri iyo ntumbero twiyumviye gufata umwavu tukaraba ikindi kintu twawuhinguramwo kugira ngo ntushobore kumuteza ibibazo mu micungararo yego mwabisigurira neza ingene uwo mwavu muwuhindura ukavamo amakara uyu mwavu mwumva turawurobanura tuwukoramo ibitandukanye turarobanura ibipulasitike bigaje kwabyo barabihinguramwo amakaro mugosi twe tubikora turakuramo ivyuma urazi musanzwe muzi ko bisigaye bigurishwa bikaja mu Buganda e, eh, turakuramo amasashe ayo kuko ntituratangura kuyakoresha ahanini turayata hariho n'umwavu rero macero organique ujya ubora uwo nawo tukaba twari tugamije kuwukoramo umwavu w'ifumbire ariko rero ku ruhande rw'ivyo hariho uwundi mwavu dushobora gukora nk'amakara aho rero harimwo e, zijya ncenga z'amakara usanga e, ziva ku madepo aho badandariza amakara e, harimwo bijya biva ku mamashini aho basya ubududu ibigori n'ibindi burya bucafu buva hajya ubwo turabufata akaba aribwo dukoresha hamwe n'izo nshinga z'amakara ariko tugakenera kandi kuvangamwo n'ibumba ibumba rero urumva tuca tuja kurirondera ivyo rero wocumbaza uti mubikora gute dufata izirya nshinga z'amakara tukazisya zigacika ifu hama tugaca dufata n'igihumba tuba twarondeye naryo nyene tukajyanikira rigasebwa rigacika ifu hama na, na ya madeshe aba yavuye ku mashini zihura ubududu nayo nyene tukayasya agacika ifu ibyo nibyo duheza tukavanga eh, mugabo tukabivanga twisunze amadozaje ntiba bingana ari umwe tubicanga hama rero tumaze kubicanga tubica tubicumba nk'ubugari tubicumvye nk'ubugari buca bicika ikintu kimwe yoca duheza tugacisha mu tumashini tubibumbabumba bigacika amakara hama tukanikira bikuma uko niko dukora ibikoresho dukoresha mu kurobanura ubucafu bumwe bumwe bwose tukabushira ukwabwo bivanye n'ubwo dukeneye gukoresha iki cyangwa kiriya rero nuko tubigenza turaburobanura mu burobanuza imashini cyane eh, hari ibyuma byo gukora tri byo kurobanura ubucafu dufise dusukako hama tugakoresha iminwe mugabo iyo minwe abakozi baba bambaye amaga ni ukuvuga ubucafu barabusesa ko ibyo byuma nibyo biheza bikarobanura ubucafu bunini bunini bujya bubora bukaja ukwabwo hama ibyo biri mu ivu nibyo duhita tugakuramo bya bindi dukora nk'amakara ubwenge burarahugwa eh, kugira ngo tubikore twarahuye buno bwenge ku bari baserukira CTB iyi ni niryo shyirahamwe ryashoboye kutwigisha ingene dushobora gukura um, amakara mu mwavu ah, kutwigisha gukora umwavu w'ikirundi no kutwigisha gukora ayo makara ni ukuvuga inyigisho rero twazironse e, ku bijyanye no gukingira ibidukikije mubona hariho akarusho iyi e, akarusho karahari karahari karahari rwose kubera ubwa mbere murazi yuko wasanga mu mabarabara huzuye ubucafu ariko uwuyi akarusho karahari iyo urenganye urabona yuko atari kuri iryo rugero rwa kera dusanzwe tumenyereye E, nako murazi ko n'amakara w'iyi asigaye azimbye atari yororo e, twarabonye ko ibyagice bifashije cyane ubwa mbere mu gukura imicafu mu banyagihugu ubwa kabiri mu gusubira kuyihingura igasubira igakoreshwa mu bindi bikorwa by'ubuzima bwa minsi yose mbega iriya yarara murikura mu makomine yose cyangwa hari ahantu musanzwe e, mutora iyarara murakorana n'ayandi mashyirahamwe mu bisanzwe ikomine yacu yanahangwa yariyumviriye yonyine ubwayo kwiyumvira kwegeranya imicafu yose yo muri komine ntahangwa mugabo ni imicafu twise amadeshe solide menage ni ukuvuga imicafu yegeranijwe iva mu mihana baba batetse bifungurwa ibishyuka by'amavoka imihwi na bijya bindi biba byavuye mu mihana ibyo nibyo dushobora kwegeranya byo muri komine ntahangwa gusa hama tugaheza tugakoresha ubwo bucafu nyine Eh, ni ukuvuga ko atabundi bucafu mu yandi makomine buhari eh, nta maparasitike yo mukoresha amaparasitike twebwe ntiturashobora kuronka ubushobozi bwo kuyakoresha icyo dukora eh, hariho abayagura hariho abayagura kandi abayagura bayakoramwo ajyamakaro basasa mu rupango wumva mu bwoko turatanga kuri uyu mugambi kuko usaba uburyo bwinshi ajyamakara baba ariko barayacana aragira imyotsi aba bariko barabumbiriza akarusho kayo eh, ayo makara ni amakara ata agira iyo yakije ni amakara yaka cyane kandi yahisha injya n'ingoga kubera afise umuriro mwinshi ni amakara kandi iyo uyashyize ku mbabura uragereranya kuko iyo umaze kuyatsa ntusubira kuyazimya yakije urateka ugaheza asubira gucika umunyota ni ukuvuga nicyo gituma ukoresha make make kuko iyo yatse afise umuriro mwinshi cyane nk'ujya warisho nta ngaruka mbi rero ku bijyanye n'ibidukikije agira eh, kubera yuko atamyotsi ayo makara arekura ni ukuvuga yuko atanga rukambi agira ku buzima canke ku bidukikije zimwe mu ntambamyi bagira iyo bariko barahingura iyo myavu ngo mu gihe c'imvura umwimbu wa muke bagereranije n'igihe cici ivyo bigasigurwa na Nsabimana Bartazanata ahavuga ko bitumwa nuko amakara bahinguye babanza kuyanikira kugira yume bigatuma umwimbu ba muke intambamyi tugira si intambamyi zijanye n'ibidukikije canke gutosekaza ibidukikije intambamye tugira ni uko eh, uburyo bwo kuyahingura dufise ari buto cyane ni ukuvuga ko tudashobora gukora amakara menshi rwose murabye mu gihe co muci izuba ryaka yego cyane umwe mu bamuke ubamuke kubera bisaba ko twandikira ku zuba iyo tugize agahengwe izuba rikaka turanikira iyo imvura iguye duca twanura muca muvyumva kaca ateba kuma ni ukuvuga ko umwe uca muke gusumba aho izuba riba ryaka ari ryinshi tahura utahuza abandi ahuba ivyo ubona ukubayeho ni ibidukikije urongoye igisata gikurikirana ivy'ihindagurika ry'ibihe mu kigo BPE kijeje gukingira ibidukikije avuga ko mu gisata c'imicafu hariho ivyuka bibi bita metane ngo ico cuka kiduze mu kirere gituma ikirere gihinduka Nsabimana Salvatore aranemeza ko ayo makara ahinguwe mu myavu atangaruka mbi aheza akagira ku magara y'abantu canke mu konona ibidukikije kubwiwe ngo ibikorwa nk'ivyo n'ivyo guteza imbere mu gihe umurindi wo guca ibiti kugira babikure ushyizwemo amakara wogabanuka ibyo bintu turabizi bikorwa bijyanye no guhinguramwo amakara mu micafu kandi mu gigo bepeye turagishigikiye no mu gisata kiraba ihindagurika gibi ni igikorwa dushigikiye ku mvo imwe nuko eh, mu gihe imicafu mu gihugu mu bisagara bagiye barayifata bakayihinguramwo amakara bituma umurindi wo guca ibiti bakoramo amakara ugabanuka icyo ni cya mbere hirya kabiri imicafu ituma abantu bayitora bakaba bakamenya abo bayiha bakayihingura bagakuramo amakara bituma indwara zaturuka ku micafu aho iba irunze hirya no hino ziragabanuka kuko haba hariho amashyirahamwe aba bibazwa bigatuma n'abantu n'ibintu bidashobora kuja biratumbera ahantu harunze iyo micafu ikirere gihinduka kitezwa gukingira imishwarara y'izuba kikongera kigakinga n'ibintu bituma n'imvura igira umurindi mwinshi cyangwa akabura uzuba mu gihe igicucuka kibi kitagiye mu kirere bituma ikirere kibungabunga haba ku isi haba no ngaha mu burundi kandi biba no mu nzira yo gushira mu ngiro umugambi w'isi yose wo gukurikirana ihindagiro ryo bico twita Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique uburundi bwasinye kandi bushira mu ngiro ibikorwa byose byo kugwanya ihindagurika ry'ibihe turabye nko muri code de l'environnement amategeko agenga ibidukikije ibyo bisanzwe bisubiriza ibiti canke ibindi kugira ngo habe preservation de l'environnement bisanzwe birimwo e, nivyo mu mategeko ajejwe gukingira ibidukikije ibyo birimo birimwo birimwo kuko harimwo ukubungabunga uh, imicafu ku buryo imicafu mu haba amahinguriro haba abamazu haba mu bikorwa by'amaserivisi atandukanye atezwa kubungabunga imicafu kuko hariho bituma bitabungabunzwe cyangwa bitaba hariho hose hegereye abantu n'ibintu kandi e, rirashyirwa mu ngiro aricyo gituma amashyirahamwe ajejwe gukora amabrikete ariyo makara avuye mu micafu birafasha ku buryo hagabanuka imyuka mibi haba mu bisagara canke mu byegereye amazu y'abantu aba yabaye hirya no hino uretse ayo mashirahamwe ekana ayandi mahinguriro usanga ashobora kurekura mbere n'ibyuka bituma iyi si yononekara canke ibiyaga canke ibindi ivyo muhora mubigenzura mukaraba neza ko ivyo bariko barakora bitaza gusubira guhindura isi e, biragenzurwa ni arico gituma imbere yuko amahinguriro ashingwa ubu ukuva kuva ayo mategeko agiyeho hakaba hariho n'icigwa cakozwe itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo mu cumi bisaba yuko amahinguriro akora ibintu abanza kugira icigwa cyo kwiga intambamye zova kuri ayo mahinguriro kuva mu cumi iryo tegeko rero rirashigwa mu ngiro ayo mategeko ari abiri itegeko idukikije n'itegeko ririshira mu ngiro riraba ivyigwa vy'intambamye z'amasosiyete n'amahinguriro iryo tegeko riraja mu ngiro kandi rirakurikiranwa ku buryo atahinguriro ryoja rira agasuka ibyuka bibi aho ariho hose hanyuma kandi ingaruka mbi zije ayo mategeko aravuga yuko zigaruka kuri nyine uwo mugambi iyo poroje niwe aca afata nka nkama hanyuma mugabo igisata kijejwe ibidukikije n'ihinduka ry'ibi kiragira kurikirana neza muri iyi minsi mu gushyira mu ngiro ayo mategeko uko ari abiri tugaruka ku mashyirahamwe muyashigikira gute ayo mashyirahamwe asanzwe akora ibintu bijyanye no gukingira ibidukikije eh, ayo mashyirahamwe icyo dukora turayagirira turayamenyekanisha ku batayazi nufata nk'abakora nk'amakara avuye mu micafu bararobanura imicafu agakora amakara avuye muri na cyane cyane muri rya micafu ivuye mu by'ibifungurwa icyo no kwita aredeshe menaje bivuye mu bifungurwa bivuye mu byerekeye ibisigarira byo mu mirima bagaca bashyiraho n'ibyavuye mu byo nkajya mu mwimbu w'umuceri bakabaca babisukiranya rero urumva ahanini turabye ubuhinga bakoresha mu kuyakora ni ubuhinga bufise intambamyi nke turabye intambamyi zitegwa no guca ibiti e, ku rugero runiniya bituma intambamyi ikwirikira mu bijyanye na deforestation gukoresha ayo makara rero n'ubuhinga bakoresha bufite ingaruka mbi nkeya nta na nyinshi mbona ndabye amakara abaca bakoresha kuba yakoresha be n'ababa bayakoze nta ntambamyi ubuhinga rero ko buzoja buratera imbere n'abantu bo gutera ingufu bakabandanya uwo mugambi bawushyira mu ngiro na cyane cyane mu gihugu cyose amashyirahamwe nk'ayo tukayasaba yuko yovuka rwose akoroherezwa mu bisata byose aho babegereye ku buryo umurindi wo guca ibiti ugabanuka mu gihugu cy'u Burundi mu gihe tubona ko ibiti e, bakoramo amakara biva hagati mu gihugu na cyane cyane iyo migambi iramaze gushika no hagati mu gihugu e, mu gihugu hagati hari amashyirahamwe nk'aya akora n'ibyo ibintu amakara avuye mu micafu cyangwa ibyo by'ibizuku n'iki nufata nko mu ntara ya gitega hariho aho baba amashyirahamwe nk'ayo akora agabanya isuri mu mitumba agabanya uruzuba agabanya akongera akafata ibyuka bibi bisanzwe biva mu mahinguriro yo hanze kuko ngaha mu Burundi nta byuka byinshi biva mu mahinguriro bituma igisenge kigira mugabo amashamba abungabunzwe bituma ubuzima bw'abenegihugu bose bumera neza indagara nziza raba niho ziva tubibutse ko ikiganiro ari tahura utahuza abandi aho turi ko tubayagira ku bijyanye n'amakara ahindurwa avuye mu myavu bimwe bita deshe solide mu gifaransa ibyo bigatuma haba gukingira ibidukikije ibyo twumva ahandi bihitana abantu n'ibintu bitwigisha iki Nsabimana Bartazanata asanzwe akenguza amashyirahamwe akora ibijyanye n'isuku muri komine Ntahangwa atera akama ayandi makomine kwijukira ibikorwa bijyanye no guhingura imyavu mu ntumbero yo gukingira ibidukikije mbere na leta ikanabishyiramo ingufu kugira habe igisagara cyiza birumvikana yuko twifuza nk'uko twifujije yuko umwavu tugira ikintu cy'agaciro abandi nabo nyine bashobora gufata ako karorero tukabereka ingene bikorwa kuko ni ku bw'ineza yatwebwe bene Burundi tukabera ubutabera ingene bikorwa nabo nyine bakagerageza bakabikora kuko utumashini tubikora ni ibintu byoroshe cyane bishobora gukorwa hama bagaheza nabo nyine bakadufata mu mugongo canke nabo nyene mu makomine baherereyemo canke mu mazone bagaheza nabo bagakora amakara nkayo kugira ngo turabe yuko yogwira kandi agwiriye ni kuvuga ko tuba twagabanije ku rugero runini cyane ubucafu buri mu makartie canke mu mazone atandukanye ku bijanye no gukingira ibidukikije naho turabona ko amakara asanzwe abarundi bakoresha bisanzwe ari uguca ibiti mbere ukamengo ko barahonya ibidukikije akamu mutera ku bijyanye no gukingira ibidukikije ni twotera akamu kajyanye no gukingira ibidukikije kubera nk'ubu wi benshi bukwijukira uyu mugambi e, hama rero tukaba nibaza ko turangiza tubitera kamo ko kugira ikintu yodufasha kiboneka kugira ngo icyo gikorwa dushoboye gucagura kibe kinini muri komine yacu mbere giheze gikwiragire no mu yandi makomine y'igisagara kuko uzi ko mu gisagara dukunda gukoresha amakara menshi kumbure bishobora kugira icyo bifashije rero mu gukingira ibidukikije umwenegihugu wese ahatumbereye akamenya yuko umucafu umuntu atawubungabunze neza ugira ingaruka mbi kuri we ku rubyaro rwiwe no ku byo atunze aho rero notera akamo ku buryo abantu bugira isuku bogira isuku ahantu hose na cyane cyane ahantu haca amazi y'imvura umuntu wese ahabonye aho yegereye hakaba ahantu h'isuku hamwe atana akamoto na kamwe kabi kegera ahantu abatumbereye mu gihe rero imyavu ibungabunzwe neza bituma ubuzima bugenda neza bw'umuntu bigatuma igisenge kigenda neza gituma imishwarara y'izuba imera neza umuntu akacaronka imvura igwa ku gihe bikagushoboka no guhangana n'ihindagurika ry'ibihe ikigira kabiri ni akamo ko gutera hirya no hino um, mu ntara ku buryo imigambi yo kubungabunga imicafu na cyane cyane kuyikuramo ibindi bintu haba amakara haba ifumbire mu mitumba mu barimyi imicafu irafasha mu gihe abantu batagiye barayisukiranya bakayishyira imicafu imwe imwe mu kijejwe ibivuye mu by'ibifungurwa mu bivuye mu by'indimo hirya no hino bayibungabunze irafise akamaro mu ifumbire hanyuma itari mu byerekeye ibyo bifumbire nabyo bakabishikiriza inzego ziba zegereye mu makomine mu byerekeye umwimbu ujyanye n'ingene yabungabunze isi ni no kuri ako kamo duce turangiriza kino kiganiro nshimire wowe waduteze abiri nshimire n'abo twasangiye ikiyago christelle n'izigama nakibateguriye ndabikebanuye n'aho ubutaha tahura utahuza abandi ahuba ibyo ubona ukubayeho ni ibidukikije ibyo twumva ahandi bihitana abantu n'ibintu